n'ibiganiro bishingiye cyane cyane ku mahoro ukuganira ukunywanisha abarundi n'agateka kazina muntu none ku myaka cumi n'umunani radiyo isanganiro imaze gushika kuki dufatiye ku ntumbero yazananye iyo ntumbero ya radiyo isanganiro ni iyihe ni giki radiyo yishimira ku isabukuru yayo rigira cumi n'umunani imigambi y'akazoza yo n'iyihe mu guteza imbere hagateka ko gushikiriza iciyumviro no kuronka amakuru nibyo dushimikira ko muri kino kiganiro abatwumviriza muri mu makungu muraziko kino kiganiro ari mwebwe cagenewe muraza kutwakura tube turababwira inimero mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise whatsapp alphonse kubw'imana ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro muri kumwe na ara desire bukeye neza isanganiro isanganiro tubandanije rero na kino kiganiro kugira tuvuge neza radiyo isanganiro dufise umutumire muri studio turi kumwe n'umuyobozi wa radiyo isanganiro Silver Ntakarutimana amahoro neza Eh, ndagize mwariwe kuko twamaze gushyika mu nzu nyuma ya saa sita ngira ngo mumpaye ijambo rero ku byerekeye ingene radiyo yashinzwe mhm. hari igihe igihugu cyari kikiri mu ntambara mu ababizi abavyibuka barazi uko Radio isanganiro yatanga gusamirana ishikiriza ibiganiro hari ku itariki icumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na rimwe mu bihumbi bibiri e, na kabiri eh, bakoresheje ibigwanisho bicira umuriro inkoho eh, bari bakibandanya barwana hano nkumu nk'umuhari sndd wari ukiri ku rugamba mhm. paripe utu FNL yari ikiri ku rugamba hakaba n'iyindi migwi imwe imwe Eh, yoyo yasa n'iyashyize ibigwanisho hasi yari yari yari bashize igikumu ku masezerano iyarusha murumva yuko icyo gihe rero intambara yari ikihari hanyuma rero eh, mu ntango abiyumvire gushinga radiyo isanganiro eh, bavuga bati none ko hari amatati hagati y'abarundi hanyuma tukabona ko intambara itwara ibintu igatwara abantu ibyo nonekara bikaba byinshi ubwo nta wundi muti ushoboka eh, kugira ngo eh, abariko baragira icyo bapfa abafitaniye amatati abariko baragwana eh, barondera ingene batora umuti atakintu cyo nonekaye bacana bati hariho uburyo bwo gutora umuti w'amatati w'ingorane abantu batabanje gucisha mu ngufu ngo bacishe mu migere ngo bacishe mu ngwano mhm. bati ni ukwicara hamwe maze bakaganira ibyo bapfa mhm. ari nacyo gituma rero eh, iradiyo igitangura yari yihaye intumbero eh, y'uko ishyira imbere ibiganiro icyo bita dialogue mu rurimi rw'igifaransa mhm. ibyo biganiro rero bikaba hagati iyo eh, bariko baragira icyo bapfa abafise icyo bapfa rero bakaba aribo baganira abadasangiye ibyiyumviro abafise icyo bapfa eh, umuntu abifatiye muri rusange mhm. ntari kumbure eh, mm. uko tugenda twigira imbere turaza kubishika ko bimwe mm. bimwe ni naho n'iri zina isanganiro ryavuye kugira mugire muti isanganiro no kuvuga iki no kuvuga guhuza abo badasangiye ibyo byiyumviro yego isanganiro ni urubuga abantu bahurira ko muzobona no ku biganiro bimwe bimwe nk'ibiganiro bya bya kunama ni novuga yuko eh, arakazi akazi nagatuma abantu bahura mhm. eh, bagahurira hamwe bakagira icyo baganiriye no kurondera ahantu twavuga eh, nk'icyo kwita mu rurimi rw'igifaransa point de rencontre mhm. nicyo kivuga bashaka isanganiro ihuriro mhm. aho abantu bahurira kugira ngo bashobore kuganira ibi batandukanye mutomoye rero mwamaze kuvuga kimwe mu byerekana intumbero y'iradiyo muti ibiganiro ngiro dialogue mu gifaransa intumbero nyezina rero mufatiye kucivu uh, eh, kuco iradio yazananye eh, bakunda kuvuga mu gifaransa ligne editoriale nigiki nyezina yari ishaka gushika ko intumbero yayo e, umuntu uh, aravye neza n'ivyiradi ikora isanzwe ikora abasanzwe bazi ibiganiro vyayo birerekana neza intumbero ahanini radio isangane rifise mm ubwa mbere nanatanguye kuvuga ivyerekeye eh, gushira hamwe abantu kugira ngo bagani nire icyo ni kimwe ni inkingi imwe mu bigize icyo no kwita ibyo none karahari hagati y'akazi na muntu usanga kariko karasinzikara gahungabana mm-hmm. bavuga bati inkingi igira kabiri muri iyo ntumbero y'ukuntu isangano igiye gukora ni uko twakwigisha kubahiriza agateka akazi na muntu mm-hmm. abantu bagakingire hanyuma inkingi igira gatatu ni yuko twabona naho abantu bafise icyo bapfa babandanya eh, baganira badashyize umutima hamwe warondera ingene basubiza hamwe kimwe bita mu rurimi rw'ifaransa reconciliation mhm. banywane nta mahoro azopfa abonetse mhm. twavuga tuti mu ntumbero rero duhereza isanganiro ni yuko abantu boja hamwe bakaganira inkingi ya mbere icya kabiri bakiyemeza yuko Eh, bagiye guteza imbere agateka kazina muntu maze bagakingira agateka kazina muntu ikiremwa muntu kikubahirizwa iyo ni nk'igigira kabiri inkingi gatatu amahoro ntashobora gusasagara mhm. Eh, abantu badashubije hamwe ngo banywane bumve yuko bateza kubakira igihugu hamwe mhm. hanyuma ibyo byose imaze kuja hamwe bigatanga ya ntumbero y'amahoro amahoro abantu bavuga bati n'amahoro arama eh, apana kwa kuvuga ko ari amahoro no munsi kubera ko inkoho zaretse kuvuga mhm. mugabe inzigo y'akazikira eh, isigaye mu bantu ugasanga umwe arumva ko umenga si gihugu nk'uko yateza kuvyiyumvamwo mhm. ugasanga umenga hariho abagenewe bigene abandi babigenewe ibyo byose byako karenganyo kahava niko twabona yuko intumbero ya radio isanganiro iteza gutumbera eka mbere eh, washaka jewe nagiye kubizamwo ntevye mhm. eh, ko natanguye mu isanganiro imaze imyaka ibiri iri kirakora mhm. abo twaganire bari bayitanguye mu bwa mbere n'abari bashoboye guharana kugira ngo ivyo vyiyumviro byose bikusa batunganywe bije mu cegeranyo maze radiyo isanganiro itangure byari ibyo ahanini bahurirako ego radiyo isanganiro rero irashinzwe mwatubwiye uko ibihe uko byari bimeze amasezerano yarusha yari yabonetse ariko kandi hari imigwi ikiri kiragwana e, icyo gihe rero ishinzwe itanguye gukora byarayoroheye oya ntibyoroshe cyane kuko ije yaraje ishikiriza ibiganiro nk'uko yandi maradiyo yari hari ahari hari n'amaradiyo make yigenga washaka mugabo yari asanzwe ahari mhm. hakaba eh, n'ibimenyeshamakuru bya leta byari bisanzwe bihari mugabo ikavuga iti reka twebwe tuze tuzanye akabirya twerekane yuko eh, tuje dushira imbere ibi byiyumviro byiza eh, bituma abantu bashobora kubana badacishije mu bintu by'inguvu hanyuma rero ntibyatebye gato kubera ko yagomba bagomba guha ijambo bose kugira ngo baronke urubuga bavugira ko kuko ni isanganiro nyine koko eh, isanganiro yarahaye ijambo um, bamwe mu bariko baragwana ku rubuga rw'intambara icyo gihe ndibuka yuko yavugishije eh, umuvugizi w'umugwi umwe mu bari baragwana hanyuma ubutegetsi bw'icyo gihe ntibwayibonye neza burafata ingingo y'uko izindi ntambamyi zagiye kuboneka ubu bwa vuba eh, nta myaka myinshi yaciye hari mu gihumbi kimwe nako mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, igihe twari ko turitegurira kuja mu matora hanyuma murazi yuko eh, hariho abatabona neza ugasanga bamwe bari kubapfa ibi muribuka yuko habaye n'imyiyerekano cyane hanyuma iyo myiyerekano eh, leta irayiburizamo ko yari ifise ingene ibibona ivuga itabona abagumutsi hanyuma abandi nabo bati natwe turi ko tura turaharanira uburenganzira bwacu haba ibintu bimeze nk'ugutumvikana ah, mu nyuma haravuye hajamwo n'ibintu bya kudeta mhm. eh, ni muri ibyo bihe rero yasubiye irugara ibiganiro byayo ntibyasubira kubandanya ariko mu nyuma byarasubiye irugurwa kuko twashize imbere ibyo kuganira twaraganiriye n'abarongo igihugu eh, iradi irasubira iraronka uburenganzira bwo gusubira gushikiriza ibiganiro byayo eh, izo nizo ngorane novuga zibiri zashitse mm. bivanye n'ibihe abantu baba bagezemwo ariko gushika n'ubu turibaza yuko eh, ijambo yagumye ishikiriza ibi byo gushira imbere kuganira abantu bakareka gukoresha nguvu ibintu byo guteza imbere agateka kazina muntu maze bakakingira ibintu byo ku ibyo gusubiza hamwe eh, abantu barengere ibyo batandukanye maze bubakira igihugu hamwe ibyo twarabandanije tuvyigisha kandi n'ubu turabandanya tuvyigisha mu biganiro byacu mhm. kandi turibaza ko byafashije cyane ego aho nyene Silver nta karuta imana eh, nk'umuyobozi wa radio isanganiro nyene eh, kuri iyi myaka 18 nigikimubona mugira muti mwishimira isanganiro maze gushika ko mwumvise iyo ntumbero yazananye ibyo twishimira ni byinshi kuko iyo umuntu atembereye hagati mu gihugu arabona ingene icyiyumviro cy'uko abantu bashobora kuganira bashobora kunywana cyanyuza abantu ndetse hari n'ubunywero bumwe bumwe cyangwa ugasanga uburiro bumwe bumwe bwarafashe ako kazina nta muntu afata izina ry'umuntu akora nabi mm. eh, twibaza yuko eh, kubona turonka ari ibyiyumviro by'ishingiro bumva ko byubaka hanyuma rero iyo umuntu rero ariko arakora ibintu abona ko ariko arakora neza turabibona n'abantu badushikira ari nk'amakete turonka ari nk'ubushimwe turonka mhm. ibyo byose byerekana yuko eh, twakoze ibitari bike ko ndabye nk'urutonde rw'ubushimwe abamenyeshamakuru baronka eh, nkaraba ubw'iradiyo nyine ubwayo yaronse kubera ko bavuga ati yarazanye eh, ikiruta ibindi mu mwuga wo kumenyesha amakuru mhm. nibaza ko ari ibyo kwishimira cyane umuntu yoca nko mubiri wanje akaraba haba eh, ubushimwe bumwe bumwe bumanitse twabumanitse bwose kuko burarenga mirongo ibiri mhm. eh, nibaza yuko yocabona yuko abatari bake bashima ibikorwa radiyo isangane ishikiriza natwe rero ibyo biradutuma twishima naho tutaje twishimiriza turumva yuko turi ku ntumbero nziza mhm. reka dusubire twibutse abari mu makungu ko kino kiganiro ari mwebwe cagenewe muraheza mutwakure ku irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi eh, ariko Eh, tukibandanya umuyobozi wa radiyo isanganiro eh, eh, turaza kugaruka cyane cyane ku rubuga naho uko abamenyeshamakuru banyu baronka amakuru ariko mu bijyanye n'ingene amakuru muyashikiriza kuri radiyo isanganiro aho iradiyo igeze mugeze he mu bijyanye n'ubuhinga bwa none mu gushikiriza amakuru Eh, izuba hanyuma eh, abari mu makungu abarundi basanzwe bakwiragiye eh, irya n'ino ku isi baronka aho bashobora gushikiriza ijambo barishikiriza abarundi basigaye ngaha mhm. mu gihugu hagati icyo cyari cya mbere cya kabiri ni uko tumaze kubona yuko ubuhinga bubandanya butera imbere twaravuze tuti uko iradiyo yamye ikora kuva kera murazi ko iradiyo yatanguye kera naho itatangure ngaha mu gihugu iwacu mugabo uko yamye ikora ni ubuhinga bwatuma abantu bashaka gushikiriza ikintu bushikira abantu benshi icyo bita communication kominikasiyo domasi eh, mugabo mu nyuma uko ubuhinga bwagiye buratera imbere iradiyo ntiyagumye ifise eh, novuga novuga eh, eh, kuba yiharije yonyene inzira yo gushikiriza amakuru canke eh, gushikiriza ibiganiro hari ubundi buhinga bwagiye buravuka mu nyuma ivyo bitale nouveau media ni novuga yuko ari ubuhinga bushasha bwo gushikiriza amakuru nk'ibi bintu bijanye n'ico bita les réseaux sociaux twarabonye yuko umuntu adakoresheje les réseaux sociaux aujourd'hui muri no misi maze abatwumviriza abadusoma bashobore kuronka amakuru akwiye ni ukuvuga nk'ubuhinga bwitwa eh, yutube abantu bashobora kubona Eh, ibyo dushikiriza ku isanganiro abantu bakeneye kubona nk'ibiganiro byaciye kuri YouTube mhm. barashobora kuja ku isanganiro bakaraba kuri konte yacu barashobora kubibona mhm. ubuhinga bujanye n'ikintu bita Facebook dufise eh, abantu baba ibihumbi mirongo icenda badukurikira eh, baciye kuri Facebook ubuhinga bwitwa bwitwa Twitter n'uburyo Eh, usanga ubu bugezweho cyane umuntu usanga adakeneye kumviriza iradiyo ahari mugabo eh, yaba yibereye mu cyumba eh, turiko turashika ku ntumbero twari twihaye yuko amakuru yacu aca mu buryo bwose kugira ngo ashikire abategereza gushikira ubwo buhinga rero turi ko turabukoresha no munsi tubandanya turondera uburyo kuko n'ubuhinga usanga bukeneye eh, icyo no kwita ibikoresho kugira ngo ubwo buhinga bukore neza eh, nka YouTube ntushobora kuyikora neza udafise eh, icyuma gifata amasanamu kugira ngo werekane eh, amakuru yawe ukoresheje ijwi umuntu ashobora kumva no gukoresha ishusho umuntu ashobora kubona mhm. ubuhinga bujyanye na Facebook barabizi abasanzwe babukoresha nabwo nyine busa n'ukoresha intumbero nka bene iyo barashobora koronka ibyanditse bakaronka n'ibiciye mu masanamu maze umuntu akaronka amakuru umenyesha amakuru aviyo yagiye aje gushikiriza amakuru mu nyuma mhm. ari yari abari karashikiriza amakuru kandi abantu baba ariko barabona ibiriko biraba eh, hanyuma ubwo buhinga rero ugashikira abantu gutyo mhm.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 Eric Pro. Let us find each other kunama. turi mu kiganiro karadiridimba kuri Radio y'isanganiro uno munsi turi ko tuvuga radiyo y'isanganiro maze imyaka cumi n'umunani isamirana ishikiriza amakuru n'ibiganiro bishingiye cyane cyane ku mahoro ukuganira kunywanisha abarundi n'agateka kazina muntu muri studio turi kumwe n'umuyobozi wa Radio y'isanganiro silver ntakarutimana abari mu makungu muheze rero mutwakure mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise watsapu tubandanije rero n'umuyobozi ariko imbere y'uko tubandanya banyeretse ko hari umunywanyi ku murongo alo tuvugana nande tuvugana na paraside muri oranje amahoro neza placide yego amahoro neza yego yego uramutse umuyobozi arabaramutse kurenza ko isaha n'inusu cyangwa amasaha abiri bose nta n'umwe yagiye abikoze none we agiye gutukorera iki umwanya w'ikiganiro karadiridimba ya eh, we wiri kuko muravuga rya mikino muravuga taransiminite ubye 30 minutes hanyuma abantu basigaye bose bakata barondera umurongo tugasikana minota mirongo itatu usanga bavuga bati byari bikwiye kongereza umwanya wabyo n'ibiganiro bishika hafi mirongo ine ku ndwi ni ukuvuga yuko ikiganiro cyose kiba gifise umwanya wakigenewe ariko iyo abantu babandanyije babisaba ari gihe umuntu abiraba akavyihweza neza akaraba ati eh, kitavuze ibiganiro birenza eh, isaha aha rero twe dufite ibiganiro binini binini aha ni ngira ngo eh, imbere y'uko mugira ngo muronke ijambo tubanza kugira tukabashikiriza ibyo dushaka kumutuganira ko ngira ngo nabyo nyine biratwara umwanya muniniya abitegura bora ingene dukoresha umwanya mutoyi ariko rero Eh, ko n'abavanda bababwira ngo cogira amasaha abiri no nsanga ndenganije ibindi biganiro kandi eh, hari n'abandi bantu usanga babikeneye ahubwo nibaza yuko iyo dufashe ijambo gusa twomenya gutomora tukavuga umwanya muto icyo tugomba gushikiriza kugira ngo abantu benshi bashobore gusangira ijambo eh, kuko uyu uyu mwanya w'isaha ikiganiro nk'iki cagenewe usa n'uwukwiye eh, ijambo bitabaye ku murango wifume ba mwijoro ijoro mhm. umuntu ashobora kuvyihweza Placide wumvise wumvise nyinshi ukumbure eh, sinzi ko hari kindi kibazo ariko cyane cyane ikindi mwipfuza yuko iradiyo oh, yogera ko oh, oh, tuje duha umwanya abandi urumva ko ari na moto ufise ikindi kibazo eh, mhm. asabwe reka rakubwira eh, urazi ko mwigeze kugarukira kuri ba bandi bari batwawe mu itanganika ariya amaja mu itanganika ariya amaja mu rumonge ahaheze nk'imyaka ego ego mucaje eee kirahibuka sinibuka ahariho ntumbaze ndagusabye bari mu gatumba iradiyo nsanganiro ibagarukira twarabashitse ko turagenda turashikiriza ingene babayeho kugira ngo umuntu wese agire icyo aterera ashobora kugiterera ndazi yuko hakozwe ibiganiro byinshi kuri bo ndazi amakuru yashikirijwe eh, menshi kuri bo ndazi yuko uko umunsi wagenda twama twarungitse umenyesha makuru kugira ngo aje kuraba ingene vyifashe kuko ubundi iradiyo ntifise uburyo eh, bwo kuvuga ati irabashiriye agahuzu ko kwambara canke ivyo ivyo gufungura canke irabubakiye nta buryo ifise irasemerera gusa kugira ngo abashobora kubikora bashobore kubikora ivyo aho tugeza twari twagerageje kandi n'ubu turabandanya tukibaza yuko umuntu wese afise eh, umutima wo guterera afise uburyo bwo guterera eh, kumbure uwo muri Hollande mwamaze kumwishura mm, muyobozi eh, cane rero eh, tubandanije eh, n'aya makuru nyene Placide ariko aravuga amakuru mbega isanganiro ku rubuga irayaronka neza irashika ku rubuga byoroshe isanganiro iri mu yandi maradiyo washaka akorera ngaha muri kino gihugu hagati eh, mu burundi eh, rimwe rimwe hari igihe usanga amakuru tutayashikira nk'uko tubyipfuza mhm. eh, bivana n'ugomba kuguha amakuru hari igihe ushobora gusanga murazi yuko umwuga wacu gushikiriza amakuru birafise amategeko bikurikiza kirazira gushyikiriza amakuru y'igihagwe mhm. adakwije ibisabwa Eh, kenshi na kenshi hari igihe usanga eh, hari abantu batwima amakuru eh, kumbure bitabavuye ko kubera ko ngira ngo bavuga bati ntibyari bikwiye yuko aya makuru amenyekana ariko twe tukabana umenga byari bikwiye ko amenyekana nk'icyo ntitujumvikane ko rero ugasanga hariho nk'umuntu avuga ati amakuru nari kuyashikiriza ariko ndabona ko umutekano wanje udakwiye umuntu agatinyira umutekano wiwe ugasanga ni ukutamenya ko baba babikoze iyo tuganiriye n'abatujejwe mu by'intwaro umutwaro mu gucungera ibinyamakuru bikora mm. turabona umuti utogwa tukibaza yuko naho utugorane tuba eh, turagerageza gushikira amakuru nk'uko byategerezwa mugabo mm-hmm. ntawe uvuga ko byose oh, byera hari uwundi ku murongo alo alo muranyumva ego amahoro neza tuvugana nande kandi rero ah, byimba umutima ndabashimira kubera nk'uko umuyobozi yabivuze mu bihe ubundi bwagiye bucamwo mm-hmm. ibintu bitari byoroshe izina ry'isanganiro ntiryigeze rija ku mwanda ngo isanganiro ifashe mu bikorwa bibiri bibi cyane cyane cyo gusambura igihugu mm. ahubwo rero ni radiyo irondera iradiyo ico si cijejwe iradiyo mm-hmm. yego cyane navyo yokora mm-hmm. nico gituma isanganiro n'ukuri eh, sinoronka amajambo nkoresha kugira ngo ndayishimire ino myaka yose tumaranye itunezereza iduha amakuru uh, mhm. nukuri ishobora kutubera aho tutari mu rwego rw'igihugu mhm. ijambo rimwe jewe urashima cyane ego david ego david birumvikana iciyumviro cawe eh, turagishimye eh, hanyuma hari akabazo ubaza umuyobozi eh, bivanye n'ico wifuza ko iradiyo yogera ko muri kazoza yaje yaje Eh, ego n'ahatari nari nakibagiye mbwacyansa n'uwakibagije ni ukuvuga jewe n'umukunzi w'umupira iyo rero ah, intamba ziriko zirakina kenshi mhm. ndaja ku iradiyo kugira ngo ndawumvirize mu kirundi ndawuraba mu mayimaje ahantu mm. mugabo icyo kintu sinkunze kukibona mhm. eh, yishyuye rero uwo nkurikiye yamwishyuye yuko bitoroshe kuronga umwanya wo gushiramo ikindi kiganiro mm. nibaza yuko inyishu yoba iyo mugabo nokunze cyane yuko inyishu ntiyibi David David we inyishu si iyo nyene ku no gushikiriza amakuru ajanye n'inkino isanganiro kumburira yashikiriza araza kukwishura Ega makuru turayumviriza amakuru mm. y'inkino arayashikiriza mugabo mbavuga ati muri zikino nyene ziba ziriko zirabera ikibiriraho mm-hmm. e, e, kuba umupira twawumviriza nyene mu Kirundi ego turabizi yuko eh, kuva kera hariho abakunzi b'inkino bamwe batubwira yuko bari bakeneye kumva amakuru y'inkino ku isanganiro eh, mu minsi iheze ngira ngo abantu badukurikira barabonye ko twahinduye intumbero kuko eh, umwanya wo gushyikiriza amakuru y'inkino warongerekanye cyane ubu kuva ku wa mbere ku wa gatanu hama hariho umwanya wo gushyikiriza amakuru y'inkino ndetse iyo hari ihiganwa rikomeye abantu bateza kumenya twama twashyizeho umugwi witwa kurara ngaha ku kivi uri kurashikiriza eh, amakuru ajanye n'inkino abazi mu isanganiro eh, ngira nk'abatabona ngaha muri studio barabona nk'ibi vyuma bijanye n'imbonesha kure bya bimanitse irya nino ibi byose twabishyizeho igihe twagomba yuko eh, abariko barashikiriza amakuru y'inkino bavuga ibyo babona kandi bariko barakurikirana nabo nyene mhm. cyo kimwe n'abanywanyi eh, b'inkino mhm. eh, babikurikira babishize ko inguvu hanyuma n'ikindi navuga twarazanye abamenyesha bajejwe ico ahanini eh, batari basanzwe bahari kugira ngo turabe ingene uwo mwanya wo kumenyesha amakuru ajanye n'inkino wo maze bikaja mu ngiro igisigaye no kuraba ngira ngo ukuntu twotobora kugira ngo Eh, bikogwe neza bikogwe eh, ku buryo abantu babishima mu umwanya wo twaramaze kuwongereza eh, iyo bishitse rero ugasanga hari inkino zikomeye tuca twongereza n'ubundi mwanya kugira ngo abantu bashobore gushikira ayo makuru ndazi neza yuko ndafise ubutumwa butari buke bw'abantu bashima ingere tubikora eh, intamba zariko zirakina umupira wari kurashikirizwa kujya nyene bisanzo biri mhm. je nama ndiko niyo mvuye ngaha biro nka tembera ibarabara, nsanga abantu bafite udutelefone bari kubarumviriza isanganiro bari kubarumviriza inkino inkino ziko ziraba mhm. nibaza yuko eh, david yakoze kwa ari umukunzi w'inkino kandi nakagoha tuvuniye kugira ngo eh, ngira ngo ntibyashoboka twongereze umwanya ariko rero eh, umwanya twamaze gushikiriza ubu ni munini cyane mu by'inkino twibaza yuko ukwiye kandi tukibaza yuko abantu ngira ngo batari babizi cyane yuko kuva kuwa mbere kuwa gatanu inkino zirafise umwanya kandi iyo bishyitse no mu muri ibi bihe by'iminsi eh, hezindwi kwa gatandatu kwa mungu asanga hari inkino eh, zirashikirizwa murakoze hari uwundi ku murongo alo alo amahoro neza tuvugana nande mhm. imyaka cumi n'umunani myinshi mhm. eh, mukora mu bisanzwe kuba twubakeza ndumva ko ari byiza hanyuma hamwe n'ibyo hariho ibiganiro byagiye bishyikirizwa nacece mutubwira ukungene iradiyo yatanguye mhm. n'icyo yarishingiye ko mhm. hanyuma nkumva ko yari intumbero nziza mhm. ariko hamwe n'aho nagire mbaza akabazo no katishuga ubu ese ko haciye imyaka cumi n'umunani radiyo isanganiro ikora mwoba yo imaze kuronka ubushimwe bungana gute yari yabivuze ubwo bushimwa bwatanzwe na bande ako ni ka mbere ariko yari yabivuze hanyuma agakurikira mhm. eh, igikurikira mu bisanzwe hariho icyo eh, siliveri yavuze ku bijyanye n'ukungene radiyo isangano yagiye ica mu tugorane utu turiya mhm. eh, ariko narifise akabazo ko kukubaza mhm. ko none nzi mu gihugu cy'u Burundi mm. mu barundi bahari baba mu burundi baba bari hanze y'uburundi bose badahuza ibyumviro mm. eh, mu bijyanye na politiki cyangwa n'imibereho usanga mm. bafise abantu bagenda bafise ibyumviro bitandukanye mm-hmm. eh, murabye nko ku radiyo isanganiro mu gihe murose umumenyeshamakuru muhaye akazi akaba afise ibyiyumviro bifise iyo bihengamiye mm. mufise indinganizo imeze gute kugira ngo akore ku ntumbero y'iradiyo isanganiro mhm. hanyuma ikindi nacyo kuri icyo nyine mhm. eh, nogenda nkeje kuko ikiganiro mwatanze mugihereje abantu bo hanze mhm. murabona yuko ntimuba muzi abahamagara baribo n'ibyiyumviro byabo ariko mukaba kuba mutanga umurongo nk'uyu byumvikana ko iradiyo sanganiro ifite intumbero nziza mhm. eh, yo gutanga ijambo ko ari wese yoba arifise cyangwa iyo yifuza kurishikiriza kuko eh, si igihe kirekire eh, maze kwankurikirana isanganiro ariko igihe cyose nayikurikiranye ntaho ndumva icyiyumviro cy'umuntu mu giciriye hagati cyane mumufashe mhm. nabi niyo mhm. yoba afise icyumviro z'ukuntu murabyitondera cyane mu kugira ngo uyu muntu mumufashe kugira agende yumva afise umunezero mu cyumviro ciwe rero icyo ndakibashimira cyane ego urangiza kuko nayo kuri kenda kibona cyane hanyuma mwavuze yuko eh, ikiganiro isaha ari ndende mhm. murabye mu bindi biganiro mwamutanga cyangwa ku yandi maradiyo hanze nk'akaroro mu gihugu ndimwo Eh, ndakunda gutanga ibiganiro ku maradiyo atandukanye ariko n'amaradiyo make usanga afise eh, isaha yose ku kiganiro rero mwe kuba mwaratanze iyi saha mwagize neza cyane mm. cyane reka mvuge mu bihugu bimwe bimwe by'i burayi mm. niyo bakivuga mhm. hanyuma abasigaye b'abanyamahanga ntabwo bavuga igifaransa kandi nta n'ubwo boba bavuga ikirundi kandi mm. abo bahari ugasanga boba bafise igitigiri kirekire gusumba abavuga igifaransa ikibazo eh kuko mwashyizemo igifaransa nk'ubu hariho n'abantu benshi b'abarundi bafite ibyumviro kandi boshobora gushiramwo mhm. mu gufasha igihugu cyo mu guterera usanga icyo gifaransa eh, badashobora nabo batacizemwo urakoze ibihe byiza ego Silver nta karutimana murumvise kwa bajije ibibazo bitari bike cyane cyane cyane bijanye n'ibiganiro Eh, ariko duhere kuri iki yavuze ati muronse umumenyeshamakuru afise ibyiyumviro ngo bishobora guhengama eh, ngo muraba gute kugira ngo ntahave ashikirize ibyo byiyumviro ku iradiyo eh, icyo nashaka kumenyesha ni uko umenyeshamakuru arafise uburenganzira bwo kuja bwo kugira ivyiyumviro vya politike nkuko abandi bantu bose bashobora kubigira ndetse ararikuriwe no kuja mu mugambwe kanaka mhm. ariko rero dusaba umenyeshamakuru makuru wese aba ufisi um, ivyiyumviro vyegamiye umugamwe kanaka canke umugwi wa politiki kanaka yuko atabizana mu kazi mhm. eh, kubera ko amategeko y'umwuga arafisi ingene atunganya ibintu eh, ndetse no ngaha mu isanganiro eh, umuntu agiye no kurana amasezerano y'akazi turabishiramwo tukababwira yuko nimba ufise ikikuranga cha ca politike nimba ari umwambaro ugumiziyo hanyuma uje gukora amakuru uyakora no mu kazi aba asanzwe ariko arakora ko kumenyesha amakuru ntibira yaba ariko n’ikibuza yuko ni n'uburenganzira kuko umuntu ashobora kugira ibyiyumviro bya politiki kanaka ariko akamenya eh, gushyiraho urubibe hagati y'ibyiyumviro byiwe n'uko umwuga wo kumenyesha amakuru birazwi yuko igihugu cy'u Burundi cyari gisanzwe gikoresha ururimi rw'igifaransa ntashaka kuvuga haba mu buzima bwa misi yose muri ibi bintu bijyanye n'inzandiko za leta ndetse abantu bize ngaha mu Burundi barazi yuko ari ururimi basanzwe basanzwe bigamwo hanyuma ikirundi naco ni ururimi kavukire rusanzwe ruvugwa n'abantu benshi eh, birumvikana yuko ari nko muri Australia bakeneye yuko coja muri urwo rurimi mugabo rero ikindi ni uko ikiganiro si ngombwa ngo ugicishe mu ndimi zose kugira ngo ibyiyumviro bishobore gusohoka igikomeye ni uko muri izo ndimi zibiri eh, ibicamwo bishobora gufasha abantu batari bake kandi ikiganiro kigwa n'abantu nk'iki kiganiro cyo ku nama cyangwa mozayike ni ikiganiro dukunda gutunamo abantu bafise ibyiyumviro bitandukanye abo rero ushobora gusanga ntakunze no kuzikoresha ndazi ko nazize mu ishuri ngira ngo sinotakara cyane ariko kukivuga kuzivuga si si kenshi si benshi ego turiko tugenda turangiza eh, ariko ariko eh, hari ikindi kibazo yari yavuze kijanye mhm. ngo n'ubushimwe abo gutanga baribo mhm. eh, nagomba kumubwira yuko ndetse kumenyesha igitigiri kuko ni bwiji cyane byo hava bingora nabo ntaje niteguye mparura urubwo bushimwe tumaze kuronka kuva dutangura gukora byo hava mhm. bingora ariko ahanini ubushimwe turonka ubushimwe mpuzamakungu n'ubushimwe turonkera ngaha mu gihugu hagati ubushimwe mpuzamakungu novuga hariho nk'agashimwe kitwa Prince Cloud twaronse eh, Cloud Klaus eh, mhm. ni sinzi ko ari ururimi rwo mu Buholandi ntabyo nzi mhm. eh, twaronse haraciye imyaka itari mike ako n'agashimwe mpuzamakungu hari n'ubushimwe duhabwa n'amashyirahamwe asanzwe akorera ngaha mu gihugu ari nk'abaharanira agateka k'abana abaharanira agateka k'abakenyezi aho ndiko ndavuga bwa bushimwe uzosanga bumanitse mu biro nkoreramwo Eh, ndiko ndabona ubushimwe duhabwa n'amashyirahamwe akomakomeye eh, ndiko ndabona nk'ubushimwe duhabwa n'inzego za leta zimwe zimwe nk'umugwi ujejwe gucungera iki kigo kijeje gucungera ibinyamakuru za mhm. sense mhm. ndabona n'ubushimwe budahabwa iradiyo yonyine mugabo uhabwa abamenyesha kubera ibikorwa byiza baba bakoze n'ubushimwe bwinshi mhm. eh, dukura haba mu ku rwego mpuzamakungu haba mu mashyirahamwe asanzwe akorera ngaha mu gihugu haba mu nzego za leta buratandukanye cyane mhm. eh, murumva yuko ntohavanja ngaho ngo ndondagure ngo ni butanu bwavuye mu makungu ni butanu bwavuye mu mashyirahamwe akora ngaha mu gihugu hagati ntibyokunda ego eh, uretse ko tugenda rero turangiza muri kazoza radiyo isanganiro none ifise imigambi imeze gute mu majambo makeya imigambi irahari gusa imigambi murazi yuko yama ija mu ngiro kubera ku buryo mhm. eh, bubonetse imigambi turayamana turayifise ubu mugabe imigambi yihuta nuko twagira eh, turaba ingene abahora batwumviriza eh, batwumva ku matwi gusa bo tubona bakatwumva bongera batubona twashaka gushinga imbonesha kure televiziyo Eh, uwo mugambi urahari ndetse n'uwo kuva kera mugabo twari ko twifuza yuko woja mu ngiro mu kiringo eh, kitari kirekire cyane ubu eh, byava bingora ko menyesha itariki mhm. n'ibyagerangira ngo tuzobimenyesha abadukunda abatwumviriza ariko rero eh, si kure cyane imyiteguro igeze kure aha ntitwakwibagira kandi yuko eh, kumbure icyo ngira cyatomoye ntitwakwibagira nuko muguru y'ishami ku mugwa mukuru wa politiki gitega turabandanya dukora uko kuko aho tudafise abamenyesha amakuru Eh, mu ntara tuguma tubashyiraho eh, icyo cyakozwe igitega nacyo nyine cya vuba cyabaye muri uku kw'icumi eh, twari twabonye yuko gitega ikiraba umugwa mukuru wa politike ibikorwa bikorerwayo ni byinshi yamenyesha babiri twari dufiseyo bari bake twarabongereje rero dushingaho ikigo turabaha ibiro bakoreramo turabaha ibikoresho kugira ngo ibikorwa bikorerwa mu ntara ya gitega ibikorwa bikorwa mu ntara zihanura ibibe na gitega bashobore kubi kubimenyesha eh, tukibaza yuko eh, niyo ari intambwe yindi twateye kandi turabandanya n'igihe byokenerwa yuko twugururira ibiro no mu yindi ntara tubonye eh, bikenewe so bikora ibyo rero ni bitari bike wundi mugambi nibaza yuko ukomeye no kurondera ingene uburyo buhabwa abamenyeshamakuru kugira ngo bakore akazi kabo neza haba mu by'ibikoresho bashobore kubikora neza ndetse bishobotse Eh, no kubaho kwa minsi yose kumenyesha amakuru wa radiyo isanganiro turondera ingene eh, tuguteza imbere mhm. nabyo bizotuma iradiyo itera imbere n'amenyesha amakuru bayikoramo batera imbere maze baheze bashikiriza amakuru nk'uko byategerezwa ataco bariko barinona mhm. ni na hano ikiganiro karadiridimba cuno munsi giciye kigarukira twariko tuvuga radiyo isanganiro imaze imyaka cumi n'umunani isamirana ishikiriza amakuru n'ibiganiro bishingiye cyane cyane ku mahoro ukuganira kunywanisha abarundi n'agateka kazina muntu murakoze mwebwe mwariko muratumviriza barakoze cyane cyane abadukurikira bari mu makungu na cyane cyane abatwakuye hari Placide yatwakuye ari muri Holland